บุ๊กทูสามสิบอทุสอทุสที่ร้านอาหารสองร้สนอรหนาอรสตอรานอาอีขอน้ำแอปเปิลครับ bir elma suyu ลุต f ฟน bir elma suyu lütfen ขอน้ำมะนาวครับ bir limonata lütfen, bir limonata lütfen ขอน้ำมะเขือเทศครับ bir domates suyu lütfen, bir domates suyu lütfen ผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับ bir kadeh kırmızı şarap isterim, bir kadeh kırmızı şarap isterim ผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับ bir kadeh beyaz şarap isterim, bir kadeh beyaz şarap isterim ผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับ bir şişe şampanya isterim, bir şişe şampanya isterim คุณชอบปลาไหมครับ Balık sever misin? Balık sever misin? คุณชอบเนื้อวัวไหมครับ Sığır eti sever misin? Sığır eti sever misin? คุณชอบเนื้อหมูไหมครับ Domuz eti sever misin? Domuz eti sever misin? ผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ Etsiz bir şey istiyorum. etsiz bir şey istiyorum ผมต้องการผักรวมหนึ่งชุด Bir sebze tabağı istiyorum. bir sebze tabağı istiyorum ผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน Uzun sürmeyecek bir şeyler istiyorum. uzun sürmeyecek bir şeyler istiyorum คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับ Bunu pilavlı mı istersiniz? Bunu pilavlı mı istersiniz? คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับ Bunu makarnalı mı istersiniz? Bunu makarnalı mı istersiniz? คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับ Bunu patatesli mi istersiniz? bunu patatesli mi istersiniz รสชาติไม่อร่อย Bunun lezzetini beğenmedim. bunun lezzetini beğenmedim อาหารเย็นชืด Yemek soğuk.